Kiedy wchodzę do łazienki, biorę chuja do mej ręki, ściągam skórę z kapelusza, czuję coś, co aż mnie rusza. Wszędzie smrodu jest odpyty, bo mój chuj jest niedomyty, jak tu cierpieć te zapachy, prostu szczupkam moje lachy moje lachy Prosto z czubka moje lachy O o madafaka mam brudnego ptaka Szczypie mi po oczach smród spod mego krocza U u u la la la śledziem napierdala Ten smród niebywały prosto z mojej pały z mojej pały Prosto kurwa z mojej pały Kiedy wielką kupę sadzę Z tym zapachem se poradzę Ale kiedy jebie śledziem To mój nos jest w siódmej biedzie Żadne bąki czy skarpety Tak nie jebią jak na plecy Zapach śledzia wszyscy znają Gdy go czują spierdalają spierdalają, gdy go czują, spierdalają. O, o, madafaka, mam brudnego ptaka, szczypie mi po oczach smród spod mego krocza. U, u, u, la, la, la, śledziem napierdala ten smród niebywały prosto z mojej pały. Z mojej pały, prosto kurwa z mojej pały.